บุ๊กทู สี่สิบเอ็ดคิกปีร์คิกปีร์ที่ไหนออเรียนทัส n อนออเรียนทัสำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะทัวริส i ์บิโรสุนเนเรเด Turizm bürosu nerede? คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ Benim için bir şehir planınız var mı? Benim için bir şehir planınız var mı? จองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะ Burada bir otel odası rezerve edilebiliyor mu? Burada bir otel odası rezerve edilebiliyor mu? เมืองเก่าอยู่ที่ไหน Şehrin eski kesimi nerede? Şehrin eski kesimi nerede? วิหารอยู่ที่ไหน Kilise nerede? Kilise nerede? พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน Müze nerede? Müze nerede? ซื้อสแตมป์ได้ที่ไหน Pul nereden satın alınabiliyor? Pul nereden satın alınabiliyor? ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน Çiçek nereden satın alınabiliyor? Çiçek nereden satın alınabiliyor? ซื้อตั๋วได้ที่ไหน Bilet nereden satın alınabiliyor? Bilet nereden satın alınabiliyor? ท่าเรืออยู่ที่ไหน Liman nerede? Liman nerede? ตลาดอยู่ที่ไหน Pazar nerede? Pazar nerede? ปราสาทอยู่ที่ไหน Şato nerede? Şato nerede? การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ Rehberlik ne zaman başlıyor? Rehberlik ne zaman başlıyor? การพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ Rehberlik ne zaman bitiyor? Rehberlik ne zaman bitiyor? การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ Rehberlik ne kadar sürüyor? Rehberlik ne kadar sürüyor? ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาเยอรมัน Almanca konuşan bir rehber istiyorum. Almanca konuşan bir rehber istiyorum. ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาอิตาเลียน İtalyanca konuşan bir rehber istiyorum. İtalyanca konuşan bir rehber istiyorum. ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาฝรั่งเศส Fransızca konuşan bir rehber istiyorum. Fransızca konuşan bir rehber istiyorum.